Egun honen zure guzieri, nola aske bizi? Deia zure auzoaren bizitegi eraikin ejaldoiak egunero goitarazten dauzutelarik, iritik kanpo ziztela, dena diatorri prekario eta komunitario berdinekin hor ziztela metatuak. Kuadroa hori dugu, erri bertikala lezite nundena soiten den, nundena errepikatzen den, nundena bortitz bilakatzen den. Nola emazte, gazte eta libre izan kuadro ertsi eta pizu horretan. Zoan amazazpi urterekin, xerazad amasei urterekin, saina amabost urterekin, eta beste guziak nahi zuten bai haien kondiziotik kanpo libre bizi. Baina etzin, ez zintzen desira erakutsi, ez zintzen ez pinpirin izan, ta seksua gemanak ezkontza entzin, pentsa izina. Aldi zon batzuk gazte eta gizon haiek bai, hauen gorputzekin nahi zuten guzia egin dute. Xantaja, irudi seksualen truke, mehatxua, sare sozialetan edatzea, hageman seksual bortitzen truke, ta kondenazio publikoa bai hau epaiketa, begiradak, txistuak, emazte erretxa bezala kontsideratuak. Horra zepoa, horra sumizioa, ta nola finitzeko. Kuraiaz beterik behartziren salaketa guziak familiari, poliziari egin eta nola finitzeko funtsian denek bazekitelarik. Leku zikin eta desafektuetan, deus bezala, errautsetan, bizirik erreak. Ez gira ez Iranian edo Afganistanen, baina Frantzian gira. Zonbat oino pentsatu zaien hitza ez dela serioski kontutan hartuko. Gizartearen epaiketaren bellurrez, zonbat dira egunero isilik egoten direnak. Zonbat drama insulportableak beharko ditugu oino, behar diren neurriak hartzeko. Pasaden asteburuan, buruan, amienen, berrugei urteko ama neli deitzen zen. Berrugei tamase garen feminizita dugu aurten, eta sorpresari gabe euneko berrugei tabatak bezala deia plenta ezagia zuen. Izan zoan, xerazad, xaina, neli eta beste guziak ez zaituzte gusantza izpirik utzi. Milesker ageta zentzunik eta pasaigunan,